Ka dobi edhe me të vërtet arrihen disa dobi të mëdhaja, por të njëjtën kohë ka edhe sherr të madh. Të njëjtën kohë ka fatkeqësi dhe musibete telefoni dhe mobili e kështu me radhë. Si zakon kur mlidhen vajzat e reja të cilat nuk kanë frikë Allahin xhele shanuhu ue xhelaluhu, një rast kanë marrë janë mledh kanë thanë hajde të lujna me një djalë. Vajza e fejume. Edhe pastaj e kanë mbyll telefonin. Nesër lajmrohet herifi. Thot kush je ti pramë që më fole n'telefon? Thot jo s'kam fol unë, thot unë numri jot ka dalë. E kështu me radhë, bisedë pas bisede derisa ka ardhë puna m'u prish me të fejumin e parë.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 këto me të vërtet janë që ja kanë lehtësue teknologjia, jau ka lehtësu njerëzve disa punë. Do të thonë që njerët gjanat e largëta t'i ka afrue, t'i ka lehtësu disa çështje. Do të thonë që është bon dunjaja sikur një fshat i vogël dhe shkojnë ditët dhe shumë shpejt, do të thonë i kryn punët tuja çka don me i krye. Për këtë Pejgamberi alejhi salatu ve selam në hadithin që thotë, nuk do të bahet kijameti derisa të shpërndahen fitnet, sprovat, Dhe të shtohet rrena, po rrena sot të knaqin. Alo, alo, selamu alejkum duhet me thanë, apo? Ku je, e, a di çka, jam, hajt se të kallzoj, n'udhë jam, çfarë n'udhë, tu pi kafe, a po sheh, shtohet rrena, qenën tjetri, nëse s'i ke punët mirë, jam shel, a kupton, menjëherë ja bon një shifër, a kupton, ai si që ta trus, trap, ta bon personin që kërkoni ju, çka, Ka ra pi ballkoni, apo? Jo, dhe thonë personin që kërkoni ju nuk është në rrjet. Ai veç e ka trus dugmen e në realitet në rrjet është, a kupton? Po po ti ta bën jashtë kufinit, a po kena rrena? A po sheh, dhe thonë m'u shtu rrena. Prej shenjave të kiametit m'u shtu rrena. E treta e cila thot, do të afrohen pazaret. Çarshitë kanë m'u afrue. Subhanallah. Prej kësaj kuptohet vllezër të ndershëm, Qysh afrohet çarshia? Valla, Zelen Pazari e Bit Pazari nuk afrohen. Por lehtësime, qysh? Për shembull me telefon. Ej, bjermi qikaq, ai tjetri bjermi qikaq, ai tjetri prej në Shkup, po e sjell mallin, shleperat prej Dubait, prej Kinës, prej se, duke ndenj në karrike. A qashtu? E kitë në prej këtu, e shpërndan mallin nëpër Shkup, nëpër Gostivar e ku e di çka, a pe sheh është bon të thotë që lehtësimi asaj, thotë, Jen afru, është afru, do të thom, që me një ulje, me një karrik, me një telefon, munsh me i krye shumë punë. Subhanallah, e disat kanë thonë prej ulemave, që do të afrohen pazarat, do të thotë do të afrohet koha, do të thotë nuk ka bereqet koha. A kini pa de një ditë, cëll ditën punon, asnjë punë s'un krish. Do të thotë nuk ka bereqet koha. E hala ka me ardh një vjet do bohet si një muj, një muj si një javë, do shkurtohet koha, domethënë nuk do të ketë bereqet, e këtonë koha. Kështu që ulemat, dijetarët e dinit Allah azze ve xhel, kur kanë folë për çështjet, për mjetet, si televizori, si kompjuter, si telefon, e kështu me radhë e mobil, nuk ka hukum të posaçëm si mjet. Si mjet, nuk ka, por hukmi, dispozita, ligji vjen, në përdorimin e mjetit. Qysh e përdor qat'her e merr hukmin e merr ligjin. Nëse e përdor në halal, në vepra t'mira, e ke halal. Nëse e përdor në haram, e ke haram. Po nëse janë barabart, valla unë e pe kshiri një film edhe pe ngoj një ders, në DVD, një film flisht që ka harame. U dan, zoti s'ka film pa harame. S'ka film, pa një grue, gjonja de një film a ka pa një grue. S'ka kurrnjë hiç. E ndoshta thue hoxha ka ka, i ke pa ti filmat e vjetër të kinezve, s'i kshir kush ma ata. S'i kshir mo kush ata. E do të thot pa haram nuk ka. E nëse e sheh që harami është edhe haram edhe halal, atër është haram. Ose e mund harami. Këtu domethonë varet qysh e përdor. Ashtu qysh e përdor qashtu e merr hukmin. Nëse përdor në të mira, është halal. Nëse përdor në gjona t'kqia e ke haram, atë mjet që e ke në shtëpin tonde edhe që e përdor. Nuk ka dyshim se telefoni me të vërtet ka dobi edhe me të vërtet arrihen disa dobi të mdhoja, por të njëjtën kohë ka edhe sherr të madh. Të njëjtën kohë ka fatkeqësi dhe musibete telefoni dhe mobili e kështu me radhë. E për këtë sonte biidhnilah, do të flasëm që të mujna ta shtojmë hajrin në mesin e telefonit dhe mobilave dhe ta paksojmë sherrin dhe fesatin. E, u thëmë subhanallah, e për këtë duhet të folim dhe që të largojmë sherrin. Thëmë pikat kryesore që me mbajt këtë ligjëratë, e para është me e përkujtu veten time dhe pastaj muslimanët kudo që janë, e dyta është t'ju japim vërejtje dhe qortim atyre të cilëve e keqpërdorin telefonin. Disa, Allahu i udhëzoftë, s'i meriton të udhëzon, Allahu t'i marrë, inshallah, që t'i lonë rahat njerëzit të mirë. E marrin telefonin, edhe e sjell 070 dhe tjetër, disa edhe tanaj, alo, ky çka ta çel telefonin nuk fol e kupton ngon kush do e ngre telefonin e nëse del zoni i hollë menjëherë ja nis me fol nëse del haba kush je e mshel e kupton kjo është vërejtje Për ata të cilët e përdorin kështu telefonin, e shikojnë se kush e ngre telefonin dhe çfarë zoni është n'telefon. Nëse a zoni i femrës, vazhdon me fjalë i gjun shigjetat e shejtanit. Nëse del zo burri, e mshel dhe nuk paraqit, plus tash që i kanë bo dalavere në të velani kur i blenë mobilat, ata i shkruan thotë, a do me e bo me ta qitë numrin privat, mos me ditë kush je. Kupton, e në këtë punë ua ka msu shejtani. Thjesht që mos me i ra në trag se kush e ka sjellë telefonin. E treta është meselja të cilët i inçizojnë bisedat në telefon. I inçizon bisedat, çel telefon, edhe nëse është femër, e inçizon zonin e saj. Pastaj, i kërcënohet me atë zonin, thotë ta kam inçizu zonin une. Edhe bon kombinime mund të bonje. Subhanallah, Allahu i udhëzoftë ata që bëjnë kësoj vepra të këqija. E treta është për shkak, o vëllezër të ndershëm, se me të vërtetë thamë që telefoni ka dobi dhe është prej veprave të cilat ta lehtëson punën gojare, do me thënë duke fol, duke dhënë premtim dikujt, duke urdhru dikon, duke kry një punë, a ke një zor, një send, ka hajrin, kështu që ta dim, ta falënderojmë Allahun për begatinë e telefonit që me përdorë në hajr, jo në sherr. Atëherë, edukata e parë, apo sjellja e parë, apo etika e parë, ashtë më së pari, kur të marrish telefon me ba dikon, hapi sytë mos ta gabojsh numrin. Ose qite fletoren tande që e ke regjistru atë numër dhe shikoje e pastaj fillo dhe mshoju numrave të telefonit. Apo mos e sjell nëse a ke 75, a 71, a 76. Ajt pa po e mshoj një. Bën vaki i del ai që e kërkoj unë. Jo, jo. Nëse je qashtu, ndale mos e sjell teri sa të vërtetosh se çfarë numri i pat ai njeri. Kështu vllavi jem që mos të gabojsh. Mos të gabojsh, hapi syt, mos të gabojsh kur t'i lujsh numrat e telefonit, nuk do të thotë veç për vëllezërit kjo. Kjo do të thotë edhe për motrat, për femrat, do të kenë kujdes sidomos ato. Por nëse gabon, kërko falje me butsi. Kërko falje, nëse sheh që jo numri gabim, thuj, më fal, o vllavi jem se gabim paskam qenë. Gabim paskam qenë. Po ti të cilit ka çel telefon, sjellju edhe ti me të butë, nëse e sheh që ai me të vërtet ka gabu, thuj, nuk ka dert vllavi jem se numrin e ke gabim. Kështu, duhet të sjellesh edhe ti me të butë, nëse ai ka gabue, nuk ka gjynah. Nuk ka gjynah, por ti i ke shti zemrës e atij që ka gabuar, do të thotë, shpresë dhe moral i ke dhënë se ti je sjell me fjalë të mira. Je sjell me fjalë të mira. Po nëse e ka me qëllim dhe e çel edhe e sheh që ja, tjetërkush dul, atëher ça po bën thot më fal. E ty nuk e di nijeti qysh e ka ai. E kur mos t'i dihet nijeti, ai e ka marr dënimin te Allahi xheleshanuhu ka me dënu Allahi xheleshanuhu atë njeri, i cili ka çel me qëllim me shqetsu një familje islame, a kurse ti i cili ja ke kthy me fjalë të mira, e ke këshilu, s'ke problem te Allahi xheleshanuhu e xheleshanuhu. E para do thot, me pas kujdes, me e kqyr numrin mirë, kur të marrish telefonin me sjell dikon. Dy, kur duhet sjellish telefon? Kur të na jepet mundësi, është një të ja këtë dalë, nga në tre të natës, ke çu me pi uj, ja, t'ja bëj një telefon një dosti ta. Ti hin Allahu akbar, ai nxjerr telefonin. S'le rahat mu fal. S'le rahat valla. E për me sjell telefon o vllazën të ndershëm, duhet ta gjesh kohën. Kujto se njerëzit kanë punë. Njerëzit kanë kohë kur hanë ushqim, njerëzit kanë kohë kur flejnë, njerëzit kanë caktu kohë për me pushu, njerëzit janë duke i boj ibadet Allahit xheleshanuhu, njerëzit janë nëpër ligjerata, njerëzit janë në xhami, ata telefonat, por të çudit prej dikuj që falet, kur ta sjell n'kohën e namazit telefonin. Kjo është prej gabimeve o vëllezër të ndershëm. Kështu që Allahi xheleshanuhu xhelalu thot në Kur'an wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Thot nëse ju thohet juve kthehuni prapa, kthehu. Kjo është thot ma e pastër për ju. E, do thom kur shkon dikujt ja troket derën, nëse thot ai mama në Allah dhe vëlla se s'e kam gjendjen për mysafir, kthehu. Mos e mërzit se kjo është më mirë për ti. Edhe telefonin një të rol e luan. Njëfarë rol e luan. E tash të cel ty dikush telefon, s'ku e di ti me mobil o vla. Njoni kish harru e njëri kish thënë, a je te shpia, kish thënë, vëlla jam mysafir. Ama ka harru që me telefon të shpisë ka fol. Ka mendu se me mobil folen. A e ka cilë telefon të shpisë, edhe ky s'ka dasht me i ardh, i ka thënë, jo, s'jam, jam mysafir dikun. Ka thënë, ta mama, të është ndosh, ama ky e ka kuptu që je tu rrejt, se ky e ka cilë numrin e shpis, jo në mobil. është problem, apo? Telefoni ja, është, të shtin rren valla. Është tash qysh me ba, s'pe don filanin me ardh në shpi. Të te, po jam i zan dhe s'jam këtu. Rren, a kuton? Nuk don. Ama thuj qartë o vllau jem, pse hin mëkat? Pse hin gjynah? Nëse nuk e ke hallin për pritje, vllau jem, ma bën halall, se nuk kam mundësi sonde për mysafir. Apo jam i zan, të po kam punën teme. Do të thotë, edhe ti i cili i ke çelë telefon, ke kërku prej ati që t'jesh mysafir, pranoj e ketë me plot me zemrën hapët, me plot gëzim, mos u idhno, se Allahu thotë nëse ju thot, juve kthehuni, kthehuni. Kjo thot ma pastër për ju, ma mirë për ju është. Atër Allahu të ka thonë, pse ti atër po ngushtohesh, pse po idhnohesh, ky s'po don me prit mysafir, ki frikë për një pak çaj e ki, ja, Allah, me kërkush për një pak çaj nuk për, Allah, për një kafe, kërkush nuk bëhet fukara, por ku e din hallin qysh e ka të shpia, A është përla me gruan e vet? Apo ju ka përla nusja me vjehrrën? Ku e din çka ka ndodhur në shtëpi? Po thot se kam hallin. Shuj, shuj, lene, de inshallah hajr vllau im, një natë tjetër. Se ndodhin probleme, o vllazni. Ndodhin se ne jena besher, ne jena njerëzi, ne gabojmë, ne hidhnona, ne nervozona, ndodh një send. Për këtë duhet të kesh kujdes ta arsyetosh vllavin tan. Për këtë Allahu xheleshanuhu ka vu ligje, kanune, Ka thonë për në tre kohë Allahu xheleshanuhu ka përmend që njerëzit të cilët nuk janë n'bylyk që janë të vogjël mos hinë te prindrit, do thonë para sabahit n'drek kur pushojnë po edhe pas jacije kur bijnë me fjet këto tre kohë fmit e kanë ndalë a kurse të mdhajt s'guxojnë pa i ra derës a muj t'hi mrena o bab o nan e atër hinë si të thonë hin hin s'të thotë hin s'guxon ti me hi mrena Ka rregulla në dinin e Allahut dhul xhelal. Për kët Imam Maliku thot leja 3 herë merret. Thot dhe nuk kam qejf që ta shtosh mbi 3 herë. Nëse ta rrok mendja ti që nuk ka dëgju mundësh, ama nëse ta rrok mendja që ka dëgju, valla po ta mshon atë zilen si ti mshon valla, s'ia heq gishtin 5 dakika. Dhe na prap njerit t'i ndalet, ja zë frymën. Jo vetëm të çelish kur të të teket ty dhe kur të dalë gjumi në mesin e natës, të ndalesh dhe ta marrsh telefonin, të folish. Pejgamberi alayhis salam e ka ndalu o vllazni njeriu kur nuk osht n'shpi, është në udh, e ka ndalu të shkojë n'shpi pa e lajmëru familjen. Ashtë e ndalushme. Duhet ta lajmërosh jam tu ardh. Pse thot se e gjen bashkëshorten tane dhe familjen e gjen pa pregaditje. Paramendo ti, një muj s'je kon n'shpi, dy muj. Po, duhet ta lajmërosh. Paramendo ti në dy të natës çel telefon herifi? E kjo është shqetësim o vllazni. Kjo është gjë që i then rregullat e dinit Allahu xhelle xhelal. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam nga ata bin Yasar thotë se një njeri i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon astadhin ala ummi a t'kërkoj leje prej nonës teme me hi brenda ka thon pejgamberi po atëherë ky ka thon unë skam nona jeme ska shërbëtor përveç mu un jam çi i boj hyzmet un jam ai Ka thënë a të marr, ka thënë, merr thot, a çdo herë, kur të hi unë brenda të marr leje prej nonës? Ka thënë pejgamberi a.s. atëherë, ka thënë, a do me pa nonën tande lakuriq? Do me pa nonën tande pa tesha, ka thënë, jo, ja, Rasulullah. Ka thënë, atëherë merr leje sa herë, kur të hish para se me hi te nona. Sa herë duhet të marrësh leje, nëse dera mshelë, trokit a muj me hi, a s'muj me hi. Jo, dmth pejgamberi a.s. e ka këshillu këtë njeri, kështu, vllezër të ndershëm. Për këtë duhet të kena kujdes se kur a kupton hijna në shtëpi dhe kur bojna telefon. Pastaj, nëpër spitale, a duhet me çel në dy të natës aja? Spital në dy, në tre, në pes, në gjasht, në shtat, në dymbëdhjetë, kur dush, sepse spitali është posaçëm që i pret telefonat. Zjarrfikësi, e do thënë këto vendet, në hotelet, do thënë s'ka dert kur çel telefon, sepse ato janë posaçëm për kësaj pune, që me prit kush i lajmërohet. Për këtë, këtë mos t'e kuptojë valla e bllni s'bon kem dy të natës me çel, ban. Nuk tha mesela dikush tha hoxha, po unë me pas shoqën e smun. Mos me çel telefon, çel be thirre ndihmën e shpejtë, le të vijnë. Ban në kësoj, thom çështjet e individave, personave. Tre, sa duhet të bjen telefoni? Tre her, katër pes. A ka caktu ma jo? Se pejgamberi alejhi selam në hadith, shka është? Do thotë idhe este'dhene ehadukum, nëse kërkon leje dikush, le të kërkon tre her. Nëse nuk i jepet leja me hi mrenda, thot le të kthehet prapa, tre her. Mos rri, mos hin xhuma. Mos. E nëse thot bujrum, hajde, a kupton? Mirë. E dikush a ka bujrum, tash ashtu ndodh ka hi. S'pret a t'ka thënë dikush hajde bujrum. A kupton, a ka bujrum veç ndodh hin ai. Ske ku të mshefesh, ske ku të shkosh. Jo vllau jem, prit njëherë le të thotë hajde bujrum, a kupton? Prit pak. Shko sipas rregullave, mos u bën i vrazhdë mos i thej urdhrat e Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu Për këtë vllazni duhet të kena kujdes që mos t'i shqetësojmë njerëzit nëpër telefona. Nuk është kjo rast i parë. Ka ardhur një grua te dera e Imam Ahmed bin Hambelit. Si çka kanë bom bom bom bom bom derës. Po e çaj derën, ka thënë Imam Ahmed bin Hambeli. Ka thënë vallahi kjo e trokitme veç policia trokitin kështu kesh në derë. Ato trishtojnë kur vijnë, Allahi na rujt. E do thotë se trokasin me trishtim hin. E ka thënë kjo trokitme veç policia, kur ka dalë një grua, a kupton? Do thotë ja ka mohuar këtë Imam Ahmed bin Hanbeli, domethënë trokite, me edep, me sjellje, jo ta trishtojsh njerin se ç'të ka bon, a kupton, kur del daja jot, nipi jot, a derën veç se s'e ka shkërmue, tu i mshu. E, pastaj, dëgjoni çfarë sjellje kanë pas sahabat e pengamerit alejhi salatu ve selam, thot e kanë trokit derën e pengamerit alejhi salatu me thoj, me thoj, kur e kanë trokit derën e pengamerit, me thoj e kanë trokit, e do thot, subhanallah, telefoni të njëjtin rol e lun, mos e shqetëso njerin, Mos e dosadit, po mendo mëshuj 2-3 herë, 4 herë, e sheh që nuk të kthen përgjigje, nuk don me të kthy përgjigje, o burri i dheut. Se valla e ke pa, kur të bon zërr njëherë, 5 milet çohen për me rrëmby. Kur dun të atëshën telefonin, e ke pa e. 5 milet gjuhen te telefoni, kjo është problem i madhë. Pastaj, o vllezër të ndershëm, e 4-ta ashtë, sa duhet njeriu me fol në telefon. 5 dakika, 10, gjysë sahati, 10 sahat, Allahi na rujtë, sidomos te gratë. Si ta marrin telefonin, a i bone punët, a a fshine, a bone pasulin, a i ke qitë krip, a ke bo torta, une kam msu një tortë me 12 kokrra vo, e qet reçetë një peciva, e qet një asi, e që une kam msu një zanat tjetër, e kam bo një tortë me dy kat, gjymsë sahati tu i kallzu tortat, kur vjen telefoni 3-4 mijë denar, prite tani plakin tu bërtit. E, do të thotë, subhanallah, do të thonë, nuk kanë kujdes në thirrjen e telefonit. E do të thonë, subhanallah, për këtë duhet me pas kujdes. Nuk besedon, nuk kallzon muhabetet e dunjasë në telefon. Por telefoni është për punë, shkurt, me i kry punët, e jo me fol ka 2-3 sahat në telefon, e pastaj, a kupton, prite fatkeqsinë, prite tu thonë s'kam pare me e pagujt telefonin. 5. Ai i cili çel telefon ai duhet t'japë selam. Jo me prit kush ka me fol. Por për shembull ti e ka hap telefonin si çelet lidhja eselamu alejkum. Ai do ta kthejë alejkum selam, kështu do thon përshëndetje me përshëndetje islame. Se selami është që t'i hap rrugët e sigurimit. Selami është paqja vllazni. Edhe ai i cili dëgjon selamin e ka vaxhib obligim me e marr selamin. Se është në hadith, në një hadith që transmetohet nga Rabia, radiallahu anhu, thot, na ka tregu një njeri prej Beni Amir, se ki ka kërku leje te pejgamberit sallallahu aleyhu sallam, dhe ki është konë në shtëpi, ka thonë, a të hi mrenda, atëherë pejgamberi aleyhu sallam, i ka thonë shërbëtorit vet, dil te ki njeri, dhe mësoje si të marre leje me hi mrenda. Thuj këtij le të thote, salamu aleykum, a të hi mrenda. Edhe ki njeri e ka nie mbas dere dhe ka thonë, Esselamu alejkum, a të hi mrenda, i ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam, hin tash. Domethonë me Esselamu alejkum, dhe telefoni është si në formë të derës, se të hin në shpijën tonde o burrë. Shpijën tonde të ka hi në telefon. E të thonë të Esselamu alejkum, a është filani dhe kështu, e jo me shujtë, valla kush po e ngre telefonin, pastaj me dëgju dhe me thonë. Pse këto prej kësaj kupto që nuk guxon vllav jem, Se kjo është gabim që është humb sunneti pejgamberit alayhis salatu wasallam me telefon, nuk thot selam. Mirë mëgjesit, mirë mbrama, mirë dita, alo, baj, ku e di çka, kupton. është humb selami, domethonë, esselamu alejkum we rahmetullah, domethonë me selam, domethonë, e dyta është që ndalohet, nuk guxon ti të shujsh vllav jem, kur të folish telefon, por duhet të kallzojsh menjëherë, se kjo është edukata jote. Edhe ti patjetër se ti je që merr leje që lajmërosh ti je që merr leje duhet japish selam, edhe tjetra është ti nëse nuk folën dije se kjo është argument i edukatës tande që nuk ke edukatë. Nëse shun të dëgjosh se kush ka me ngrojt telefonin, e kjo është prej tradhtisë që e bëjnë dhe nuk është prej islamit, prej dinit Allahut Xhelle shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu. Nëse ngre telefonin, kallzo se, unë jam filani. Apo, për shembull nga për shpia tona, nga për asoj, Mirë dita, selamin në radhë. Kush je, thuj valla filonit një shak. Po mirë, sa shokë kam? Një shak. Vjen, thot, o bir, thot, të ka thirr. Kush, thot, një shak. Po e emni, thot, valla më tha një shak. A kupton? Thuj valla ai që punon me plastika. Plot shokë ke që punojnë me plastika. Ku e di cili m'ka thirr? Por, bonu i qartë. Unë jam shok i filonit, me tulla. Shtatë, unje zonin kur të folish telefon. Do të thonë disa si ta ngrenë zonin, në kojshi nihet. Do të thonë nuk ban, ule zonin tand, se mos i shqetson njerëzit tjerë, mos ia merr mend njerëzit tjerë, edhe se ti me zonin tand i tejkalon kufijtë. Për këtë Allahu xhelle shanuhu wa teala na tregon për Lokmanin alejhi selam, kur e ka eduku djalin e vet, kur i ka dhënë këshilla, ka thënë, ule zonin tand bir jem. E ka msu që mos me fol me zon të nartë, edhe ti kur të folsh mos fol me zon të nartë. Teta është kur çelish telefon ta shlon muzikën. Thot a është të prit pak ta shlon atë dop në tin tin t'shurdhon. Apo kjo është haram muzika haram është apo e dini. E muzika është haram ai t'shlon muzikë. Disa tjerë se çka kanë bë ta shlon një ajet Kur'anit. Shlon ajet Kur'anit. Ti kur t'thot prit pak e ja ka nis me lexo. Dhe një hoxha aty Kur'an Dhe ti kur e çel grom, e ndërpret atë dhe nuk e din në ku e ke ndërprejt Kur'an, nuk lejohet. As Kur'an s'ke drejt t'i shlojsh aty me prit, as muzik. Muzika është haram, kurse Kur'anin e ndal në vendin ku ndoshta nuk ka kuptim. Dmth nuk guxon, dmth lene ashtu si është, hiç mos i shlo kurrnjë send. Kjo është që kërkohet në dinin e Allahut dhe xhelal. Nant mos e shfrytëzo telefonin e tjetërkujt. dhe mos ja merr telefonin tjetërkuj dhe mos ja jap tjetërkuj me fol dikush telefon. Nëse don me marr prej kuj telefonin apo mobilin, kërkoje prej një njeriut i cili është zemërgjon. Mos e kërko prej dikuj që është dormledh. Mos e kërko prej dikuj që ta bën mahabet. Se pastaj problem, ose ai i cili zemërngusht, s'ka qef, po pi marës. Ja, mos e merr prej atij, mos e merr të lëmë. Mundohu, mos shumë, mos ti marr pikën e të cilët është dormledh, nuk jap frikë se p'ja harxhon 5 dinar një mesazh ta çojsh. Edhe, a kupton ai se do të mos e marr më mirë. A, edhe ke kujdes telefonin t'ja japish dikujt. Pse se mund të të bjerë në pasoja të rrezikshme në basë. Sidomos te femrat te gratë, është problem i madh. Një ngjarje e çuditshme që ka ndodhë dhe vllazni, si zakon kur mlidhen vajzat e reja të cilat nuk kanë frigë Allahun xhele shanuhu e xhele xhelaluhu, Një rast kanë marrë jan mledh ka thonë hajde të lujna me një djalë. Vajza e fejume. Edhe pastaj e kanë mbyll telefonin. Nesër lajmërohet herifi. Thot ku je ti prom që më fole n' telefon? Thot jo s'kam fol unë, thot unë numri jot ka dal. E kështu me radhë bisedë pas bisedë teri sa ka ardhur puna me u prish me të fejumin e parë. Shkaki i kujt? I telefonit që e ka dhanë tjetërkush ka lujt me telefonin e saj. Tjetri rast i çuditshëm, kështu njëjtë ndërmjet vajzat kanë fol me telefon, e pastaj ka shku një kohë teri sa e ka gjet djali, njëfarë mangupi, ku e di çka, teri sa e ka gjet numrin, adresën dhe ka shku për floke e ka marrë në kerr dhe e ka çu te shpia e ka bo nuse grue. Ka thonë unë për vajza t'rrugës plot kam pas mundësi me gjet, po që s'un kam gjet një kurban sikur ti. Ka shku për floke, e ka marrë zhag dhe e ka shti në shpi dhe e ka bo grue, ka fëmi sot. Tash ma fatkeqësi që kanë dalë me kamera me e pa njerin live. E tash që kanë dalë në televizor mobilin e ngjit dhe e sheh njerin në televizor. Ai fol atje ti e sheh në televizor. A do thotë që subhanallah shpiunazha që ndëgjohen zanat nëpër telefon është haram. Haram. Ka mjete për shembull unë të njoh ti edhe t'u dyve jau di numrin e telefonit dhe ju ngoj çka folni ju. Kjo është haram. Njeri fol me gruan e vet, fol me familjen e vet, fol biznesin e vet, do thom ti çka të intereson me ngue. Kjo është haram o vllazni. Derisa edhe nëse gruaja a te fol me motrën e vet, apo do thom me donjë shoqet vet, e ka haram burri me ngu muhabetin e asaj. Nëse janë te fol çështjet që ju takon grave, jo në çështjet e haramit, që ato ti duhet me ndal. Por do thom, nuk guxon ti me ngu muhabetin e atyre. Se s'ke të lejushme me ngu muhabetin e atyre, çka bojnë ato. Për këtë duhet të jemë të kujdesshëm. Se pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë në një hadith, kush e dëgjon bisedën e dikujt, ndonjë njerëzve popullit, të cilët ato e urrejnë, thotë ditën e kiametit ka me ju gjujt plumb të shkrimë në vesh. Për shembull, jam te bo me një shok muhabet. Dhe nuk kam qef ai tjetri ta dëgjojë muhabetin tim çka. Ai e bon veshin satelit. rroje dhe ka përcjellje dhe edukatë dhe program në shtëpinë e vet. Nuk është i vrazhdë, nuk është i egër, nuk është me familjen e vet, me gruan e vet, me evladin e vet, me vajzat e veta, me krejt. Ai është i lumtur. Ai i cili nuk kujdeset për familjen e vet, nuk ka program familjen e vet dhe e lën telefonin kush të mrrin ta kapje dhe të përgjegjet n'telefon dhe nuk kujdeset kush fol telefon, ai është në shkatrim. Ai është në humbje, ai ka me pa fatkeqësi të mdhoja, musibete të mdhoja. Kështu që bon fëmija, kush don e kap telefonin, kush do përgjegjet n'telefon, kush do fol n'njën, dy, tre t'natës telefon, dhe nuk e dinë baba se me kanë a te fol dhe çka a te ba, veç kur ta shohë një ditë fatkeqësinë se çka i ka ndodhë evladit të vetë, atëher ja nis me qajtë, por atë ditë nuk ka dobi. Lusim Allahun që Allahi t'na i mbrojë familjet tona. Lusim Allahun që Allahi të na ruaj nderin e grave tona, të motrave tona, të bijave tona. O Zot na mëshiro, o Zot na fal. O vllazni, motra të ndershme. Wallahi, duhet të jena të kujdesshëm me telefonat. Pa marrë parasysh ke telefon i shpisë apo ke mobil. Nëse janë burrat në shpi, mos vrapo ta ngresh telefonin. Mos të mashtrojnë me fjalët e buta dhe të qeta dhe të kthellta në telefon, se dështon, shkatrohësh, ta zbukuron shejtani, zonin e shejtanit. Ta zbukuron, dëgjoni këtë ngjarje të çuditshme, e cila ka ndodh në këto vite, o vllezër të ndërshëm. Një vajzë, e cila i ka pas 20 vjet, e cila ka konë e pastër, e ndërshme, e cila nuk ka pa kurrnjëherë televizor të flliqur, e cila kurrnjëherë nuk ka kon e rrugës dhe e pazarve, por është kon vajzë e shkollës, vajzë me moral, vajzë me sjellje të mirë, gjithmonë ka kujtu për ardhmërinë e saj, si të siguron ardhmërinë e saj dhe si çon jetë të lumtur. Por nuk ka kon e kujdesshme në çështjet e dinit të Allahit xhele shanuhu ve xhele xhelaluhu, si namazi, Denjëherë e ka fal, denjëherë e ka vonu, denjëherë s'u ka fal ku hiç. Kështu. Një natë prej netëve nuk kishte në shtëpi përveç se nonën e vet. Cingron telefoni apo rreh telefoni, nona i thotë bijës, oj bija ime, unë jam thotë e zanët, shikoje kush osht në telefon. Për këtë thamë, ke kujdes mos e ngre telefonin. Duke pas burra, Duke pas plaka në shtëpi, mos e ngrini telefonin. Mos, se pasoja të rrezikshme ka. Shkon vajza, e ngren telefonin, dhe kur e dëgjon, thotë po, kush po thirr në telefon, thotë një za, një djalosh, me za të ulët, dhe të butë, mundon me ia vjedh zemrën kësaj. Thotë, menjëherë, e lëshon dorëzën e telefonit dhe e mbyll. Dhe i thotë, bija ime, kush ke në telefon, Thotë gabim oj nanë. Nuk shkojnë disa sahat, prap rreh telefoni kur errsohet nata dhe prap kur e merr telefonin e sheh të njëjtin za dhe prap kjo vajzë e mshel telefonin. Nuk shkojnë disa orë, prap me ato za të ulët dhe prap ia mshel telefonin për së katërti, prap natën po thirr në telefon, atëherë çka bën kjo vajzë e merr dhe e nxjerr krejt telefonin prej rrymës. E nxjerr, pse thotë mos t'ia çoje gjumin nonës, se nona ka ra me fjetë. Shiko? Nata e dytë vjen, prap bën telefon. Kur bën telefon e ngre telefonin dhe e dëgjon zonin e atij, dhe don ta mshelë. Prit, prit, thotë se vetëm kam diçka me të vet. Thotë të lutem, pritëm pak, dëgjoji thotë veç disa fjalë prej meje dhe mos e mshel telefonin. Thotë unë nuk jam një djalosh që i boj lojë, Nuk jam një gjalosh mbashtrues, unë thot jam djal i ri, unë kam ra më një problem, baba jem thot udhton shpesh, nonën e kam të smund, nuk kam kujt t'ja kaj hallin dhe dertin, qëllo shejtani. Por shifni, s'pa e pas ku m'jav kajt hallin dhe dertin, nëpër numra t'telefonit ja kajsh hallin dhe dertin. Po shejtani, o vllazni, thot shokt janë largu, kam halle, kam derte, Ja ka nis me tregu pallavra në telefon dhe t'u mbashtru kjo vajzë. Pastaj i thot, rren, thot unë jam djal i ri, unë e du fejen, unë jam i udhëzum, se kur t'i thush jam të udhëzum, edhe femrat ju pushon zemra te njerëzit e udhëzum. Për qata thom mos u mërzitni se keni më gjet nuse të mira inshallah. Vllazni, ve bi idhnillah. Pse? Se sot duan rahati o vllazni të reja. Nuk kanë qejf t'i kenë burrat nëpër kafe, kafiqe, pianeca, drogerash, këtë ta dini. Prap lakmojnë te ato të cilët bëjnë namaz, bëjnë ibadet, te ato njerëzit e xhamis. Për këtë mos u mërzitni, inshallah. Hiç mos u mërzitni. E, pastaj, thot unë jam gjal i xhamis, unë jam i namazit, unë jam kështu. Thot plus, e di shka është tjetra, thot, t'kam pa që ti ishe vajzë e ndershme, nuk folshe me burra t'huj. Tha se, prej t'parën herë, kur ma ke mshel telefonin, Të kam pa që ti nuk ishe pak e shëm Po mbasi ashtu thot Nëse ka mundësi unë s'du me më fol S'du muhabet prej teje Se kone me të vërtet e ndershme Thot veç në namaz sabahit ma cingro telefonin Thot se unë e thot e kam gjumin e rand gjumash Thot babën në udhtim Nonën e smund E nuk ku ka kush të më qon në mëngjes Shka bleni sa Po tjetërkund ka dishka Tjetër ësht ka kërkon ki shejtan. E pastaj nuk e foli kjo vajzë as një fjalë dhe e msheli telefonin. Pasi që ra në gjumë, dhe e pregaditi sahatin kjo vajzë, si zakon kur njerëz ka pregadit sahat, për namaz sabahit, që ta qoj e ketë për namaz gjënojnë, me një jetë mirë, subhanallah. Ki shejtani shkon te shokt e vet, gjithë natën raki, gjithë natën muzikë, Gjith natën karta duhan po Para se me thirr ezani i sabahit Shkon te shpia Se veç e ka gju që gjetën Edhe pret atje Dhe kjo vajza si u ka qu n'sabah A me i ba telefon A mos me i ba telefon Shiko Shejtoni i thot Pse mori e hup shpërblimin te Allahu A di qka të thotë me qu ni njeri Ta fali namazin e sabahit A e di sa shpërblimin e madh e ke Thot banja një telefon, s'o problem, kesh problem te Allahu, ti cingroja. Ai vetë, ai s'ka fletë hiç ai shejtani? Ka prit gjatë natën, edhe kur ra telefoni e ngre, edhe e sheh që s'i jep kurnjë send, asnjë signal, thot pika e shiut, bjeka pika pika, pastaj nis shumë. Shikoni, thot demek ka rezultat, pasi m'cingroi n'sabah, është një rezultat, ra pika e shivit, kur të zonë të bjën pika e shivit, pastaj vjen shivi, s'bjen menjëherë, pika pika, e thot shuj se mirë, edhe pastaj, alo, i tha kush o tu fol, ajo hiç s'i përgjegjet, dhe aj e mshel telefonin, asnjë fjalë nuk ja thot kjo vajzë. Nesër ashtu, deri sa vazhdon një javë, kjo duke e thirrë në namaz sabahit, pa fol hiç. Kur bohet një javë, për qata sherr o vllazni i kanë ato të cilët punojnë me shejtanët. Kur bohet një javë, kur ja çel telefonin, thot, ej, prit, vetëm pak një fjalë, një fjalë, një fjalë, mos e mshel. Thot, ha, Thot pram gjith natën s'kam flet. Kam një problem, një hall të madh, mbas namazit të sabahit, s'u ka fol hiç. Mbas namazit të sabahit thot ma bën një telefon. Për këtë është rrezik o vllazni. Motra të ndershme, duhet të keni kujdes vallahi prej telefonit edhe prej ujqve që thirrin telefon. Ajo e thot pastaj mbas namazit të sabahit ja çel telefonin thot hajr inshallah, fol ç'asht? Thot e di çka. Thot unë thot e kam një problem, të kallzova, se prej atë ditë kur të kam nije që ma ke mshel telefonin, vallahi m'ka hi dashuria n'zemër. Si ti nuk ka. Edhe ja nisën me rrejt, thot, të kalzova që babën e kam n'udhtim, plus nona më ka vdek. Ja nisë e pallavra, ta kupton. E kadal kadal, e për shembull, unë e kam nevoj për një grue që të rahatona, atë e ketë, e kështu me radhë, hini pun dashurije. Shiko? E thirri me çështje t'namazit, dol në dashurije. Deri sa kur ja nisin në telefon, para sabahit, dilke dielli, ato të dy s'e falshin sabahin. Shikoni, që çka punu shejtani? Çfar strategjie ka përdor? E pastaj pasi kalun dit e natë vllazni në haram, i thot kjo vajza, thot, a nuk po m'don ti? Thot, po, thot, qysh nuk du unë? Thot, atëherë eja dhe kërko prej babës tem, që të martohna. Thot, po, po, thot, shumë mirë. Ama thot, një çështje asht. Thot, fjalët i ke të vërteta ti? Por thot unë të kam dash mes telefonit dhe më ka dash. E thot sheriati i Allahit e ka lejue me pa vajzën edhe djalin. E thot para se me u feju, ne duhet të shifna njëni tjetrin, se pa pa kështu të fejohena, e kur të shifna bon vaki s'pëlqena dhe pastaj çrregullohet jeta e martesës dhe s'kena rahati n'martesë. E thot qysh po ja bëjmë, thot atëherë, kjo vajza thot, aji, po ky me të vërtet kanka burrë be, Me të vërtet ki kon aty që s'doj ka zullum, doj ka drejtësi. E thot qysh me ja bon thot do takona filon çarshie, filon qendrën tregtare. Atje takona, pastaj shkojna hamë në një restoran darkë e pas darke shifna dhe begenisna. Shkojnë, takon çarshi, dalin han darkën dhe kur thot a tu pëlqejta thot M'u pëlqejte, unë a tu pëlqejta ty, vallaj sikur hona, e thot eja te baba jem me m'lyp. A, thot prit pak tash. Thot tash si kam hallet kurqysh. Baba n'udhtim, unë pa pun, nana më ka vdek, thot unë e shpresoj, ma shumë se ti sa ma shpejt m'u martue. Thot. Thot po, thot hajt i kalojmë dysa dit, kështu vlazni dytë pas dite, të eri sa shëjitani e ka marrë në shtëpin e vetë, duke fol, duke i gjyt fjal të dashuris, fjal të cilët ju takon ato fjal të veç të martumive, bur e grue me i thanë, Deri sa ka ra kjo vajza në zina dhe në amoralitet. Kur ka ra, pastaj ka nis me qajt, ka kuptu që haram ka ba, e ka hidhru zotin e vet, Allahin e vet, dhe pastaj, kur e sheh ki që qanë, thot, ha more çka po mërzitesh, dy tre javë, martona, s'a problem. Shkojnë ditët, çdo herë kur shkon te aj, aj e detyron në amoralitet në zina. Një ditë prej ditëve, ditët po zgaten, po Çdo herë ki po jep premtim për martesë dhe një ditë kur e thirr dhe i thot, nuk guxon ti me mu afru mu, teri sa të vish te baba jem, të m'lypish me u feju dhe të martona. thot po a budall jam m'u marr me tya. Do të thot unë me kësoj vajza s'martona. Kur ja thot këtë fjalë, i bjen kësaj si vetima prej qiellit në zemër. E kupton se këto fjalë prej ditën e parë Asht kon hilja e këtij? Nuk a kon çështja e dinit. A kon mashtrim i shejtanit? E ka pas e dredhinë e ka pas. Subhanallah. E pashë çka do të thotë rrena, për këtë kujdes telefonit. E pashë çfarë sherri i pru telefoni dhe pastaj s'i mban këto fjalë kjo vajz, e cila ishte e ndershme, e pastër shpejtoi në shtëpinë e babës vet. Shkoi në shtëpinë e babës vet, Zu t'i përzije dhe t'i tollovit teshat e babës vet, zu t'i çelë fiokat e regallit të babës vet dhe tavolinës të babës vet teri sa e gjet pistoletën apo alltien apo armën e babës vet, e mori me veti dhe shkoi nënës i tha oj nan, duhet shkoj ta vizitoj një shoqën time. Nana i tha shko bija ime, a n'realitet kjo dojke me shku te ki djali që e qojke në atë banesën ku e kishte, atje ku bojke amoralitet. Shkoi dhe trokiti n'derën e banesës, Dhe kur e pa ai ka syni i derës, u gazmu me tallje dhe ironi dhe po ja bon shokëve të vet ju erdh ajo që dëshirojshi ju. Tash i ka thirr shokët e vet me bo amoralitet me to. Subhanallah, kur e ka çel derën, me e pa këtë vajzë dhe ka desh me e përqafu, ajo veç e ka nxjerr revolen, armën e vet dhe ja ka vunë në gjoks dhe e ka mshu plumbin e parë, i ka depërtu në zemër dhe në tokë e ka gjujt menjëherë. Pastaj i ka mshu dy shokëve të atij qenit, ja ka vrat dy shok të vet dhe tretin e ka gjujt, do të thotë i ka vrajt të katrit, pastaj e ka çu dorëzën e telefonit dhe e ka lajmru policinë që thom kam bo kët kët krim, pastaj ka ardh policia e ka marrë kët vajzë. Subhanallah, a pe sheh një bisedë, një ngritme e telefonit, çfarë sherri ka prun? Çfarë fatkeqësie ka prun? Mos folni për fatkeqësi të tjera që një vajzës tjetër duke fol me një djalë në telefon, gishtat e nënës janë kallë. Nona e smun, baba rrugaç, kjo me dashnor tu fol, edhe derisa nona ka kon tu pi duhan, e ka hup vetëdijen, i ka ra cigarja në dyshek, dhe ju ka kallë dysheki, ajo kur e ka pa që nona po i kallet, tymi po i del, edhe i ka thonë atij dashnorit, m'u dogj nona, ka thonë ti dhe nona jote në xhehnem, se asnjona s'konit t'hajrit. A pe sheh? Demek s'ka pas kujdes nëna jote për ty, Eci, a kupton, se as ti, a kupton. Shiko çka do të thotë telefoni. Moskujdesja në telefon. Për kët o vllazni duhet me pas kujdes, motra të ndershme, keni kujdes në çështjen e telefonit, të mobilit, mos i jepni numrin çdo kujt, mos folni, mos e ngreni telefonin. Keni frikë Allahin xhelleshanuhu wa xhelle xhelalu, se vallahi pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thon në një hadith. Fat fattaqu dunya wattaqu nisa Keni frikë dynjasë dhe frigonju grave, se sprova e parë që ka konë te beni Israil, o konë sprova e grave, problem o vllazni, është sprovë e madhe, i dyti si t'jetë një burrë dhe një grue, i treti është shejtani, e në telefon ti dhe aja, i treti është shejtani, veç në haram ka me të shti, për këtë duhet të kena kujdes, Allahu xhelleshanuhu thotë, wa xhealna badakum li badin fitna, a tasbiruna wa kana rabbuke basira, thotë Allahu xhelleshanuhu dhe ne kimi bërë disa prej jush, Sprovë për tjetrin, do t'ju shikojmë a do të bëni durim me të vërtetë Zoti yt është ai që sheh çdo send. Ke kujdes, sprovë, për kët, nëse don ta shpëtojsh veten ton, ke frikë Allahin xhelleshanuhu wa xhelle xhelalu, haptas dhe fshehtas kur t'jesh vet, kujtoje vallahi ditën e kiametit, kujtoje varrin, kujtoje errsinën e varrit, kujtoje vdekjen kur t'vjen melekul meut, nëse do me e shpëtu veten tënde.